А паўдні па галоўнай доўгай пыльнай вуліцы мястэчка прамчаліся адна за адной тры машыны. Два вялікія падобныя накрытыя фургоны грузавікі і легкавая. Прыехала зондар каманда службы бяспекі на чале з маёрам гуго глівіцам. Сам маёр досыць маладжавы з востраватым прыемным тварам с пенсне на носе з-пад якога пабліквалі праніклівыя шэрыя вочы адзін на заднім сядзенні чорнага лакіраванага опель капітана які ішоў апошнім як і ўяўляў гугагалівец мястэчка аказалася у звычайнай захалуснай дзіркай. Некалькі соцень драўляных хацін вуліцы раскіданы, як попала ніводная не замошчана. Два-тры прыстойныя будынкі толькі ў цэнтры. Маёр сумам паглядваў пра запушчанае шкло, Нчога цікавага, вялікая драўляная вёска яму не абяцала. Мінуўшы плошчу машыны звярнулі да белага двухпавярховага будынка школы, дзе знаходзілася жандармерыя, спыніліся. Маёр вылез з кабінкі, лёгкай пружыністай паходкай падаўся да ўвахода, ля якога з аўтаматам на шыі пахаджваў вартавым. Ззаду, чётка адбіваючы крок, ішоў лейтенант опус, на галаву вышэйшы за маёраў цесным для сваёй фігуры мундзіры. Вахманы, іх чалавек 20, згародзіліся ля машын, гучна перамаўляюцца. Хвілін праз 10 усё стало на месца. Маёра, вядома, чакалі. Все ведалі, што прыехаў з надзвычайнымі паўнамоцтвамі. У кабінеце начальніка жандармерыі немаладога шчуплаватага капітана з жоўтым хваравітым тварам, на якім напісаны разгубленасці страх, сабраліся начальнік паліцыі, здаравіла гэткага ж росту як лейтенант топус і мясцовы бургамістр, які досыць спакойна прывітаў майора на рэзкім швабскім дыялекце, што выдаваў у ім, фольксдойча. Адсутнічаў палкоўнік зайде, камандзір ахоўнага батальёна на чыгунцы, Але майору растлумачылі, што палкоўнік рад будзе бачыць яго ў цябе. Гугогліец кісла зморшчыўся, разумеў фанаберыю вайскоўцаў. Віноўнікі дыверсій на чыгунцы злоўлены, спытаў майор, звяртаючыся да шэфа жандармерыі. Прымаем меры, гер майор. Гарнізон малы, галоўным чынам ахоўная служба, мала людзей. Агенты партызаны камуністы вядомы? Так, гер майор. Дакументацыя падрыхтавана яўных улік няма подозрэнню. Мы на дзяжурнай службе гер капітан. Павінны дзейнічаць рашуча. У вас дзень у дзень дыверсія, вы нічога не робіце. Не зусім так, гермайор. Аперацыя ў вербічах праведзена ўзорным. Што было ў нашых сілах, гэта не ваша заслуга, дарагія. Вербічы знішчаны карным атрадам СД. жандармеры і паліцыя прымалі пасільны удзел гермайор этая бессэнцоўная размова пачынала нерваваць гугаглівіца капітан відаць па ўсім тыповы паліцэйскі служака які прывык падшываць паперку да паперкі каб апраўдаць кожны крок у яго под носом могуць расхаджваць партызаны ён і пальцам не варухне дзіўна як пры такім начальніку жандармерыі было дагэтуль ціха ў раёне павярнуўшыся да бургамістра стараючыся гаварыць спакойна майор спытаў калі адпраўка рабочай сілы ў германію высокі насаты фольксдойч адказаў стрымана захоўваючы ўласны гонар, назначана на нядзелю, колькі адпраўляеце 600 чалавек. Это першая партыя, узрост пол, моладзь. Пераважна да 20 год жаночага полу 420 астатнія мужчыны, Мачыма, без парадкі, думаю, усё будзе спакойна. Маёр пранікліва зірнуў на бургамістра. У тым, як Фольксдойч трымаецца, адказвае, штосьці падкрэслена смелая, якасць, якую нечаста сустрэнеш сярод мясцовых акупацыйных адміністратараў. Чалавек гэты нібы наўмысна падкрэслівае, што незалежны ад жандарменры і нават ад яго гуга глівіцца усміхнуўшыся майор падумаў ідэаліст правінцыяльнага маштабу яму відаць не ўцям что такое сд услых сказаў трэба размясціць маіх людзей да работы прыступім зараз жа вызваляны чатыры пакоя гермайор паспешліва загаварыў жандар на другім паверсе светлыя сонечныя мы не ведалі колькі людзей у вашай камандзе можна яшчэ вызваліць бургамістр запрасіў да сябе зрабіў гэта напышліва па-старамоднаму як рабілі некалі добрыя нямецкія бюргеры вас гермаёры пана лейтенанта рад буду бачыць у сваім доме маю гонар перадаць запрашэнне і ад жонкі. Адразу павесялеўшы, пакінуўшы холодны афіцыйны тод, Гугогліец адказаў: «Дякую за клопаты, панове. Месца думаю, дастаткова. Мы будемм спать па чарзе, бо работы хопіць на дзень і на ночь. Нічога не папішаш вайна. Лейтенант опусу асобны пакой тут жа у жандармеры. Для карысці справы яму не варта асабліва аддаляцца. Ваше запрашэнне з прыемнасцю прымаю. Маёр павярнуўся да бургамістра казырну. А цяпер пановем, Я вас не затрымліваю, мы з панам капітанам параімся. Бургамістры начальнік паліцыі, які відаць па-нямецку не разумеў, увесь час стаяў, вырачыўшы вочы нібы каменны скіфскі ідал выйшлі. Следам за імі падаўся і лейтенант обус, размяшчаць каманду яго абавязак. Швальбе паклаў перад гугагліцам папку з паперамі. Сам прысеў на ўскрайку крэсла, не зводзіў з маёра падслепаватых слязлівых вачэй. Маёр не памаліўся, падумаўшы пра начальніка жандармеры і са знявагай. Задрыпаны паліцэйскі служака так і ёсць. У кожным радку справаздача асцярожная слізкія выразы, перастрахоўка, бясконцыя спасылкі на цяжкасці службы, бездарожжа, неведанне мясцовых умоў, недахоп зброі, надзейных людзей, звычайны лепят разгубленага чыноўніка, які там у фатараляндзе сачыў за дзеўкамі лёгкіх паводзін, за чорным рынкам, узлётам дзейнасці якога было выкрыццё якой-небудзь патаемнай мылаварні, што збывае прадукцыю па завышанай цане. Прабегшы вачамі некалькі першых старонак майор нахмурыўся. Яшчэ ў сакавіку шэф жандармеры асмеліўся арыштаваць пяцярых партызан, якія перад прыходам нямецкіх войск былі ў лесе у знішчальным атрадзе і склалі зброю толькі тады, калі пераканаліся, што супраціўляцца немагчыма. Аднаго выпусцілі. Астатні ўвесь гэты час сядзяць пад замком ядуць нямецкі хлеб. Чаму не расстраляны? Падняўшы вочы ад папкі спытаў гуга глівіць. Яўных доказаў няма ярмайёр. Здаліся добраахвотна, памагалі разлажыць партызанскі атрад. Вы ўпэўнены, што перабегшы да вас яны здаліўчу зброю. Адкуль жа тады новыя партызаны? З чаго страляюць? Можа, кідаюць у вас каменьчыкамі тут э, яшчэ ёсць акалічнасці гер майор ціха загаварыў жандар гэтыя людзі маглі да нас не прыйсці прыйшлі таму што поверылі пану крамеру бургамістру ён гарантаваў ім жыццё я не магу не лічыцца з ім гер майор чалавек мясцовы аўтарытэтны зрабіў я ў гэтым перакананы вельмі многа для нас на працягу восені зімы і вясны ў нас амаль не было беспарадкаў вы перавялічваеце капітан это заслуга нямецкай арміі якая разграміўшы бальшавіцкія орды прынесла спакой і парадак. Жандар спалохана зірнуў на начальніка зондаркаманды і ад таго не схаваўся гэты трапяткі позірк старых слязлівых вачэй. Гугагліец усміхнуўся, зразумеўшы, што перабраў лішку. Стары баіцца можете говорить усё что думаете капітан промовіў як мага мякчэй недагаворки толькі шкодзяць мы служым у палітычнай паліцыі прабачце гер майор Мачыма я скажу глупства да вайны ў палітычнай паліцыі ніколі не служыў ведаю крымінальную работу Тут прыйшлося сутыкнуцца з новай, прызнаюся зусім незнаёмай абстаноўкай. Бургамістр крамер паўтараю, дапамог нам много. Паверце, я ніколі не перабольшваю. Можаце сабе ўявіць нашы цяжкасці. Ахоўны батальён тут толькі з вясным. Праўда, зімой нам падкінулі паліцэйскую роту з рэзерву патрульнай службы. Сіл яўна недастаткова. І ўсё-такі ў нас на працягу 9 месяцаў было спакойна. Што за чалавек гэты бургамістр? — спытаў Гуга Глевец. Мне таксама здалося, што ў ім нешта ёсць по паходжанню немец аднекуль з прыбалтыкі, але по выхаванню по сваіх поглядах на жыццё тыповы рускі у бальшавікоў карыстаўся аўтарытэтам і здаецца немалым добры адменны спецыяліст служыў на лесараспрацоўках і заўважце вельмі цікавая сітуацыя вынікла калі сюды прыйшлі мы пан крамер оказаўся як бы паміж двух агнёў у ну, ім прачнуліся патрыятычныя пачуцці немца але з другога боку ён не хацеў дый да бадай не мог у гэта можна поверыць псаваць адносіны з мясцовым насельніцтвам І мне здаецца, што гэта якраз пайшло нам на карысць цікава працягвайце маёр адсуну ад сябе папку ямчэй усеўся у крэсле адыграла сваю ролю тое што пан крамер перад намі немцамі заўсёды выступае як хадатай супраць рэпрэсій насельніцтва гэта ведае давярае яму лічыць сваім павінен заўважыць гермаёр, што ў гэтым раёне не ведаю як у другіх, аказалася мала антысавецкіх элементаў, такіх людзей, у якіх былі б свае рахункі да бальшавікоў. На каго абаперціся? Не вось тут на дапамогу прыйшоў пан крамер. Ну, потым мы добра выкарысталі момант разгубленасці, які вы правільна заўважылі, вынікае з бліскучых перамог нямецкай зброі. Калі я вас правільна зразумеў капітан, вы са сваім бургамістрам і дзяце на кампрамісы так да пэўнай мяжы, ярмаёр. Я заявіў яму цвёрдай рашучым што ўсялякае злачынства супроць нямецкай улады павінна быць пакарана. Тут сярэдзіны не можа быць. Ён згадзіўся. Дык чаму ж вы гуляеце ў хованкі з гэтымі партызанамі? Фармальна бургамістр мае рацыі. У свой час нямецкае камандаванне, даклярвала жыццё ўсім, хто добраахвотна складзе зброю. Пан крамер і сёння трымае ў шуфлядзе стола гэты документ, які год назад расклейваўся на ўсіх слупах. Калі гэтыя пяцёра былі ў лесе, даў чэснае слово, што мы іх не кранём. Таму яны, здаліся. Вы ёлуп, капітан, ускіпеў гуга глевец. Нейкі фольксдойч водзіць за нос шефа жандармерыі. Это ж не чувана. Пастаўце яго на месца. вакол вас гойсаюць бальшавіцкія банды под носам дыверсіі вы упэўнены что ваши арыштаваны не пабегуць заўтра ў лес можете з вашим бургамістрам даць такую гарантыю тады калі ласка пускайте дамоў іх попросите яшчэ раз прабачэння что затрымалі ўсё ну, не так просто гер майор адводзячы позірку бок прамарвыта ў швальбе пана крамера падтрымлівае гебіц камісар сельскагаспадарчай арганізацыі у іх свае функцыі Раён мусіць здаць 2000 тонн хлеба, сотні тонн мяса і масла, адправіць у Германію 2000 маладых рабочых. Гебец камісар лічыць, што пан Крамер бліскуча спраўляецца са сваімі абавязкамі. Прыходзіцца лічыцца з яго аўтарытэтам. Гуго глівец першага слова, зразумеўшы намёк, зірнуў на жандара з большай павагай старому пальца в рот не кладзі палахлівы слізкі але не дурань аўтарытэт сд вам вядомы сказаў маёр услых пераступаць закон на не дазволена нікому. Загад спаліць вербіч аддаў сам гебіц камісар. Няхай гэта вам будзе вядома, гаварыце. Жандар падняўся, сутулячыся, падышоў да жалезнага сейфа, які стаяў за шафай, выняў некалькі паперак заговорыў нервовання гледзячы ў вочы майору зразумееце мяне правільна я не падкопваюся под аўтарытэт пана бургамістра я чым мог яму памагаў лічу яго адданым і вельмі нам карысным але далей так нельга кампрамісы усміхнуўся майор так кампрамісы пану бургамістру здаецца што стварыў тут ідэальнае царство але начальнік паліцыі вы яго бачылі думае інакш пан начальнік паліцыі раіць не верыць нікому з тых каго пан бургамістр лічыць летні святымі Не ведаючы абстаноўкі людзей цяжка разабрацца адразу, але в апошні час я больш схільны падзяляць пункт гледжання пана начальніка паліцыі хто ён ну, у мінулым здаецца канторскі служачы да нас прывялі меркаванні кар'еры прывязаны моцна у паліцыю паступіў добраахвотна прымае асабісты ўдзел у расстрэлах мяне пакуль задавальняе знешнасць імпазантная дастаткова адукаваны і брудны тып. Так, ярмаор, Лепш было б мець справу з чалавекам, які прыйшоў да нас па ідэйных матывах, але, на жаль, сярод начальнікаў мясцовай паліцыі такога няма ніводнага. Дый пан бургамістр не можа пахвалиться сваімі чыноўнікамі. Як правіла, найбольш адданыя нам людзі або кар'ерысты або крымінальнікі таких я выдзяляю беспамылкова. У свой час мы іх усіх расстраляем, сказаў майор. Дзеля падтрымання высокага прэстыжу нямецкай улады. Вядома, пан майор, гугагліцу стаў, прайшоўся з кута ў кут, прасторны кабінет начальніка жандармерыі захаваў некаторае ну бачныя прыкметы школьнага класа. На пафарбаванай падлозесям там чарнільныя плямы на адной з белых плітак кафельнай грубкі выгравіраваныя, відаць цвіком, слупкі алгебраічных формул два вялікія жалезныя цвікі ў сцяне на іх вісела дошка адкінуўшы шчыльную жоўтую штору майор зірнуў акно з вышыні другога паверха паселішча здаецца прыгажэйшым чым тады калі разглядваў яго з машыны у раскінутых крыш на крыж вуліцах Угадваецца пэўны парадак, зеляніна садоў як бы скрадвае шэры драўляны хаос. Дык што вынюхаў гэты ваш начальнік паліцыі? Адвярнуўшыся ад акна спытаў гуга галівец. Вось, пан майор. Жандар працягнуў надрукаваны на адваротным баку квадраціка шпалернай паперы, аусвайс без фотокарткі з чарнільнымі адбіткамі вялікіх пальцаў. Яго знайшлі ў кішэні забітага, якога можна лічыць партызанам. Напаткалі ў лесе, загадалі спыніцца, лен кінуўся ўцякаць. Подпіс пана крамера непадроблены сапраўдны. Чалавек, у якога знайшлі гэта, не апазнаны. Думаеце бургамісту не пан камісар. Тут бургамістр толькі ахвяра сваёй празмернай даверлівасці. Такіх аўсвайсваў у раёне сотні пан крамер не можа ведаць асабіста ўсіх, каму яны выдаюцца. Я подазраю жанчыну з пашпартнага стола. Установлен нагляд. Хто гэтая жанчына? Вось тут пан майор усе дадзеныя. Жандар процягнуў майору новую паперку. В адной з вёсак знойдзена лістоўка, надрукаваная на машынцы з лясніцтва. Эта жанчына звязана з рамеснікам по прозвішчу шелях. Рамеснік у мінулым актыўны камуніст. Вы лічыце, што існуе падпольная бальшавіцкая арганізацыя? Гледзячы вочы жандару спытаў гуга глівец: « Не пан майор. Тут такой арганізацыі пакуль няма. Жандар вытрымаў позірк. У гэтым я перакананы абсалютна. Але злачынныя элементы могуць арганізавацца, трэба іх папярэдзіць. Партызаны ці дыверсанты, разграміўшы гарнізон у буйках, процягнулі свае шчупальцы ў мястэчка. Гэтыя трое іх яўныя агенты аб савецкім дэсанце акрамя тых злоўленых ёсць звесткі спытаў гуга глівец і устаў ніякіх пан майор але дыверсіі на чыгунцы іх справа я перакананы спісы ненадзейных падрыхтаваны так пан майор жандар працягнуў тры надрукаваныя на машынцы аркушы паперы Тут 80 чалавек з усяго района доказаў праўда, мало гэта не мае значэння, капітан Хайль Гітлер. Стары выцягнуўся ў струнку, стукнуў абцасамі. Гуго глівец зірнуў на жандара са змешаным пачуццём зацікаўленасці і знявагі хитрая полицейская лиса.